Zergatik frantziaren eragina ahultzen ari da Afrika frankofonoan. Galdera initz, eta eguera uste baino korapilatxuagoa da, e, gurekin malin biziden amaia bezuet, bidagaita hor dugu, proiektu kudeatzailea gizalaguntzan e, hortan uh, aizira lanian, egunon zuri? Egunon, Kristof, eta egunon entzule malin, eh, burkinan ere eta nigeren adibidez, Frantzia usatua edo aizatua izan da pixka bat, adibidez nigerek frantziako enbasada eta kontsuletxea etxi ditu, eta zuk bost gako nagusi identifikatzen dituzu, eh, esplikatzeko pixka bat eh, egoera, zergatik hein nortaratu den, eta lehenbiziko arazoa edo lehena demografiari lotua zaiola hori, beraz, eh, garatzeko? Bai, eh, ordan, bai, pentsatzen dut demografia dela gako garrantzitsu bat egoera hori bulertzeko. Jakin behar da Afrikar frankofonian populakuntzaren eguneko irurogoita amaha, ogoita amabost urte petik dela. Eta azken urteetako estatu golpe gehienak edo guztiak erran dezake Malin, Burkinan, nigeran bai eta ere txadan eman dezagun gazteriaren eh, laguntzarekin eginak izan dira. Haien indaharekin eta esperantzekin eh, ere bai eta gazte hauek uh, eh, bebar da gogoan uh, hartu ez dutela kolonialismoa ezagutu ez dituztela ere ezagutu um, kolonialismoa eta gero etorri diren da horiek Uh, eta uh, zer ezagutu dute guk importatu dugun demokrazia, baina uh, demokrazia horren gibelean uh, elita intelektual baten podere hartzea, uh, eta ere frustrazio handiko COVID garaia uste dut hori uh, denak ezagutu dugula. Eta uh, frantziarekin berbada lotura obekiago egiteko, hemengo eman ezagun maliko gazte uh, gehienak izigarri tipiak ziren frantzes armada eto gizelarik uh, duela amak urte uh, edapena euh, gelditzeko orduan eh, ez dituzte bate eh, salbatzaile eh, gisa ikusten, baina nahiak ikusten dutena hemen da uh, jihadisten aurkako uh, bohoka, uh, galtzen ari de, dena, uh, galtzen ari duguna egia ezan. Beste belaunaldi bat da, eta berba azken gauza bat gazteria hori buruz, berda jakin prekaritatea hundian bizi direla. Gehienak ari direa egunka lanean, Eta gazte guziak bezala nahi dute haien geroa eraiki, familia eraiki. Eta bai pentsatzen dute uh, mende baldea haien pobreziaren berba um, bat dela, frantzia barde. Eh, mende Europa mende adibidez, xare sozialak uh, azkarki edo hortan dira hainitz eh, gazteak eta ez pentsa Afrikan ere, bez aurri eritziak badira Europatik, e, Afrikar eh, hainitzek gaztek badute muikora eta xare sozialak eh, hainitz baliatzen dituztela diozu eta e, hor frantziako lendakari ezberdinek 2008-az geroz, Okan dituzten itz mespretsagarriak ere agertu dira xare sozialetan eta pixka bat edo hainitz, respetu berdintasuna eta konsiderazio falta senditzen dutela frantziaren garik. Bai, hori bera, hori sare sozialak eta komunikazioa eh, dira beste gako garrantzitsu batzu eman ezagun malin bamakon, eh, hiri buruan jakin behar da uneko laurogoita marrak baduela telefonoa, gazte guziak Facebook, Whatsapp, TikTok eta YouTubeen gainan dira uh, izenak ez <laughs> emaiteko. Informazioa izsigarri joa iten da, batzutan garbi, baina gehienetan ahunt uh, itzulia, manipulatua, bai emengo populakuntzaren gandik, bai kanpoko egialdean laguntzarekin ere bai, eh, jusiago goan dugu. Eta egia erran behar da, ebe Frantzia Nafarroako diplomatek ukan duten komunikazioa azken gara e, hauetan hain txarra e, izan da, uh, erretxa izan dela jende hauen gauzak manipulatzea, Berba, e, bi adibide, eh, uh, Ez dakit, jendeak uh, diren, entzuleak 2008-an maliko transizio gobernamendua ofi ofiziala izan delarik, Macronak errandu publikoki lotxa bat da, gobernamendu faltsu bat da. Bo, da, hori gazteriak duela gobernamendu hori autatu, eta hori gazteriaren zat hemen izigarri, gaji izan dela. E, Berrikitan ere uh, Macronak egindu bisita bat Kongo e-republikara joan da, eta ango lehen dakar jari uh, e, etzela. Frantzia edo beste kanpoko erri baten erjua uh, e, ez bali maziren gai haien buru jabetasuna beheskuratzeko errandu hori lehendakari bati publikoki Oran, aski ahigarria da Uh, badakigularik eman dezagun uh, zer juandaren ejola eta beste kanpoko herrialdean uh, ejola kongoko gerlan. Hala, oran horoko hi hori ere ez balimada Mali, Niger edo Burkinari lotua zuzenki, uh, Eh, lotua da Afrikari eta hori denak izigarri gaizki ikusia da, mes presu gisartua da, eta itzuriak eh, uh, dira emengo jendentzat uh, eh, zinez. Eta jendeak ulertzen dutena da, Frantzia eta Frantsesak orokorki haiek baino hobeagoak direla uh, senditzen dute, nahi eta uh, erran dezagun garbi hori izigarri gaizki orain uh, da eman. Bai, eta frantziaren migrazio politika demora berian gogortzen ari da. 2008an, aipatutako hiru erri aldeetan, bizaguziak bertan behera gelitu direla ikasle artista eta ikerlarientzat. Eta migrazio legeak ere kanpoko ikaslean ikasteko baldintzak zorroztu ditu, bez hori ere, joko bikoitza ez dakit, baina senitzen da, ere, ahustura bat bezala, frantziaren ganik. Ah, bai, hori, uh, eh, bereziki eman ezagun maliren zat izi garrikoa ustura izan da, zenta ikasle artista eta ikerlari horiak ziren eh, frantziari idekienak zirenak edo kuriositate handi bat zutenak eta aier uh, eh, kenduz visa horiek uh, eh, bortsaz uh, eh, kulturala eta kooperazio hori guzi horiek hausten dira. Orduan hori izan da e-, egia erran moztura handi bat, eta ez dut aipatzen ere uh, immigrazio uh, erran ilegala, jakin behar da milaka Afrikar gazte hiltzen direla itxasuan, basa mortuan edo Libiako presondegietan isiltasuna mundia batean eta gazte hainitz heldu direla bai Mali, Niger eta Burkinatik eta uh, eh, urtik gehiota eta ere uh, ala, historioa ateratzen dela eh, eta usu ere informazioa manipulatua da horren inguruan, baina norokorki emengo gazteriak senditzen du frantziaren zat zinez bigarren kategoriako uh, gizakiak direla. Eta generat, ezpi eh, dute gaztek, eh, jarduera bikoitza pixka bat, frantziaren ganik, giza eskubideak begira? Bai, hori uh, zinez arazu handi bat da, eta uste dut uh, dela, ikustea jardura bikoitza hori, frantziak hemen Afrikak frankofonian beti aipatzen du, giza eskubideak aipatzen ditu, berdirela egespetatu, eta bar. Baina uh, eh, <laughs> emengo jendeak ez dute ulertzen munduari idekiak dira. Uh, Erraiten du la frantxez lehen dakariak maliko estatu kolpea antikonstituzionala dela. Baina txad erri aldean izan da estatu kolpe bat 2018 batean, eta hor ez du deus erraiten, zentat dibiren uh, semeak hartu du poderea, eta dibik, baditu aheman honak frantziarekin eta ikuspundu berdinak partekatzen ditu orduan hor isilik egoiten da. Gero giza eskubidak aipatzen ditu hemen, baina txinarekin edo Saudi Arabiarekin ez ditu aipatzen eta eta bat gudenak uh, eh, gaza gogoan eta angertatzen den txahaskia ere bai. Orduan, uh, laster ikusten dugu jarduera bikoitza hori eta hemen eh, garri gaizki ulertuaren zerbait da, zenta frantziak eman betidanik errandu balore unibertsalak zirela, demokrazia giza eskubidea, baina hori balimada be, mundu guztian hori, eh, mundu guztiari hori irakutsi behar da, eta ez hemen bakarrik. Hala, eta malitik hasteko eh, nahi dena, eh, berizki gazten ganik, da buru jabetasun nahi hori. Bai, hori, hori argi da, uh, Denek entzun dugu independentzia kolonizazioa eta gero baina denek badakingu independentzia hori e, faltsu bat dela eh, manera batez eta gaur egun buru betasun hori e, nahi dute eskuratu zerra nahi du nahi dituzte haien erabakiak hartu onerat edo txagerat eh, hori ikusiko baina nahi dituzte haien erabakiak hartu eta zinez independentea izan e, nahi du eman dezagun kanpotziak ahmada bat diten alda, baina nekan nahi du, emango ahmada berdela implikatu erabaki guztietan, eta hori etzen kasua frantxez ahmadarekin eman. Um, ekonomikoki, eran nahi du, ez dutela gehiago lotua izan nahi, ehm, eman dezagun euroari, zenta bada, hala, fran, franze efa dirua, hemen den dirua, lotua da, eh, eh, frantziari, eta nahi dute, hori hautsi ere, lotura hori hautsi, uh, garapenari pentsatzen badugu edo giza laguntzari, bain laguntza nahi dute, bainan nahi dute erabaki uh, laguntza hori zer izanen den eta nori bideratua izanen den eta egia ezan uh, Agenz de Devolument horrek egiten zituen erabakiak, ez ziren hemen hartuak, bainan hementik kampo. Orduan ala, uh, nahi dute, nahi dituzte haien erabakiak hartu, haien geroa nahi dute hautatu, eta mm, joanen urtean sortu duten AES hori, Allianz des Eta du Sahel uh, erakunde horrek, erakusten du argiki buru jabetasun uh, e, nahi hori. Eh, laburki bururatzeko, egialde batzuen eragina onditzen ari da, alderantziz, frantziaren akipitzen da, baina mendebaleko egum egemonia bururatu dela diozu, bez or, eipatu duzu egusia orain, zoin dira azkartzen ari direnak, priseski. Eh, Mali, Burkina edo eh, nizeko? egialde, Malin bereziki China eta India aspalditik hemen dira, bo diskretuak, baina hor dira etxera ikuntzan, industrian, Turkia ere hainitza gertzen da, eskolak sortzen dituzte, ospitaleak. Eh, eta berba bi aktore berri atera direnak uh, Irania uh, eh, ezkuntzan ari dira implikatzen, horren zundut uh, Bamakon idekiko ituztela heldu den urtean eh, bi iraniak unibertsitaten eta militar kooperazioan ere ari, dira. Eta Maroko ere atera da behikitan akordio komertzial bat uh, izenpetuko dute justuki alianz des Eta du erakunde horrekina. Eta Maroko izi gaji garrantzitsua da hemen goehi aldean zat, zenta itxasoko, uh, idekitze bat da. Zenta Mali, Niger eta burkinak ez dute uh, eh, itxasurik eta hori ekonomikoki zigarri garantzitsua da. Eta berba, eh, horrekin bukatzeko, eh, Intezgarria dena hortan da ikustea egi alde horian ugariak direla, da bai mende baldeko hege, hegemonia hori austeko da, austea da aian elburua, baina bortsaz ere dirua, uh, poderea eta ere eragin kulturala eta erligioa eh, iraniaren zat eman dezagun, uh, erligioaren eta kultura edatzea da aian helburu nagusi bat. Mm, bertako populua beti petzero? Piska bat bai, ezan dezagun uh, norbait heldu delarik zure laguntzerat, ez sekulan eh, lehenik eh, zure laguntzeko <laughs> behar bada. Baina uh, uste dut emengo populakuntza uh, azteko momentuan uh, aktorea ekin uh, obekiago senditzen dela, zenta aktoreaiek frantzia baino gutiago galde egiten dute eta bururatzeko ez dakit nola ikusia ziren han eh, frantses bezala, Europak bezala edo segurtasun egoera zu bezalako jendeentzat nola da? Bai, ni suri bezala ikusia naiz, eta bai uh, frantses bezala eh, zuri gaitzaz, ne horkeztu eskualegia ezagutzen. um, <laughs> segurtasun mailan, bo, bamakotik ez gira subera ateratzen al, baina hori ez da behia. Behia dena behar bada, Bo, bamakon ez da sobera arazurik, eh? baina zinez kasu egin behar da uh, zer jaiten den. Ez da sobera uh, eh, ez da bai politikoetan parte hartu behar, orokorki diskretua izan behar da, zenta badakigu edo zen gauza gerta ere uh, azkenan gure falta izanen dela, orduan behar da gure sokoan gelditu eta diskretua izan. Eta uste dute respetua ere uh, biziki garrantzitsua dela. Amaia bezuet, mileskeh. Deusetaz, adio.